і мені по-людському шкода його. Я підійшла до містера матроса. Чому ж ви тут стоїте? Монсон і Пат потребують допомоги. Він, певно, відчув пастку в моїх словах, бо глянув якось поблажливо і трохи зверхню. Нам є кому давати цінні вказівки. Глянув михцем на австралійця Потоцького, хоч, може, це мені тільки здалося людина завжди схильна сприймати бажане за дійсне. Та хоч хай там як, а цей джентльмен на своєму місці. За кілька хвилин вони з французом пішли на двір. Звідти прибігли Раймон і Макмілан, зарослі паморозю до самих брів, і почали відмерзати коло пічки. Раймон сказав, аж дух перехоплює. Ми підступили ближче до різників. Мансен уже обдер мало на півтуші. Шкура в тюлені була еластична і дуже товста. під неї загулювався шар білого сала. Мансен од напруження сопів. Добрі добрі унти будуть. Він оббілував тюленя до голови, залишив необдертими тільки ласти й морду яка вивезла вусами всю підлогу біля його унтів. Пат підхопив шкуру з Нансенових рук і поніс у сіни. Ескімос розрізав по черевину і знову засопів, глянувши на товариство. Коло печі день лежав і ніч лежав, не розмерзався. Вони з патом розрубали грудину і хотіли вирізати чималий шмат але нутрощі змерзлися. Пат запропонував Давайте сьогодні голову. Б'юсь об заклад. Мозок найсмачніший. Брус, пригадуйте, як ми тоді? Печінка найсмачніша, заперечив ескімос, і в цьому він не мав конкурентів. За кілька годин туша розмерзлася вся. Меншин випатрав її і одрізав поребрину для чергового по кухні, яким сьогодні виявився Філ. А печінка? запитав пат. Мерзлий печінка. То хай її чорт викиньте собакам, сказав мій земляк. Але Нансен злякано замахав на нього виваженими руками собакам кишки. Удвох вони винесли нутрощі і повернулися по тушу. Ніхто не спробував їм допомогти. У приміщенні лишився нудотний дух сукровиці, але тут були квіточки, і я потерпала, уявляючи запах тюленячих відбивних. І все ж краще за собачину, сказав Жак Антуан, коли вони з матросом забігли погрітися. А собачина дуже дуже смачний проімітував він Ескімоса Нансена, особливо собачий син. У приміщенні знявся регіт. Жак Антуан сумлінно виконував свою роль, за яку сьогодні йому щедро платили. Філ розгублено тинявся по кімнаті з ножем, лишивши на кухні Дона Фернандо самого. Потуцький його перепитав Смажиться містер Марш? Філ сприйняв це чомусь як гірку образу. Зник на кухні і більше не з'являвся серед нас. Із кухні вже долинали невельми втішні запахи, але Нансен сказав нічого, нічого, треба добре смажити тюлень. Сьогодні найвище цінувалися акції Нансена, можливо, через те, що цей джентльмен іще не так безнадійно відірвався від природи, як ми всі. Я подумала про свою матір. Вона дівчиною ходила полювати соболів і пестів, бо мій дід ірландець був одружений з індіанкою, все життя прожив на півночі там і помер. До тюленячих відбивних майже ніхто і не доторкнувся. Моя мама шпигувала тюленину корицею і часником. А сьогодні наша вечеря смерділа просто жахливо. Я остережливо понюхала і відсунула тарілку геть.